A želio bih pozdraviti sve Hrvate hrvatske političke, a i imigracije. Tamo sam proveo, nažalost, duge godine i nemam se nikakve namjere vraćati tamo ga kojem sam došao, nego ostajem ovdje za dom spreman, stvarat ću sa drugim ljudima, drugim Hrvatima, muslimanima i ostalim slobodnu i nezavisnu državu Hrvatsku, dakako, od Sutle do Drine državu slobode, državu stvarne demokracije.